Gerra Napoleonikoen mendeurrena aitzakia hartuta eta bake ituna erakusketarekin zeharka bat eginez ertz bertze musiken jaialdiaren edizio berri bat ospatuko da gaurdanik. Ama laugarren edizio ospatuko dute aurtengoan. Xavier Erkizia, jaialdiko zuzendariak, festival honi buruzko aurkezpena egin digu ertze jaialdiak, eh, guk bertzen musika jaialdia deitzen digun hau, e, eh, giarran eh, bizkat jaialdi oiko jaialditik e, pausu bat aratago duten da, edo saiatzen da behintzat, ba, norbait jaialdiak berez definizioz daukan jai kontu hori, ba, bueno, ez delako hain jaia ere gure kasuan. Ez ez dugulako nahi, ez serio, serio garelako, baizik, E, ba, bueno, ba, probarte jugun eh, edo, edo bat hartze duten e, e, proposamenek ez dutelako askotan jai girorik, ba, egita bueno, bertze musika entzuteko, bertze modu batzuk ere proposatzen dituztelako, eta hortik ba, bueno, ba, bertzelako e, eta bertzelako helburuekin ere antolatzen dutelako gauzak. Aurten amalogarren edizio dugu, e, eh, amalogarrena jarraian, 2000 garren urtean egin lehenengoa, eta geroztik e, ba, berako e, musikari batzuk elkarrekin bildu, eta berako kultur batzordaren babesarekin, e, ba, bueno, aurrera jarraitu izan dugu jai honekin. Aurten beraik bai garazik eta basendik epatuten bezala, bizkat gerraren soinok hartu ditugu izpide, Hortako, bueno, alde baterikan, e, ba, ikusi ere bai, hasi zienen e, ba, mende aitzakian eta ospakizunak donostian eta irunen eta bar, e, beran ere e, merezi dugu goratzeak, beran ere ba, bere ondoriak izan zituela, goratuko dugu beratikan, bera izan zela mugetako bat, non e, e, Napoleonen ba, Frantziako lurraletara bultzatu zen, beraz, han Naiz eta ez diren alako ondolarrango nuke guda latzik izan, bai izan zela gora benetan latzak eta bueno, ba, historiako e, bueno, idatziak eta begiratze eskida hortaz konturatzeko. <clears throat> Beraz, ba eh, ikusten genuen e, eh, jaialdea antolatzeko orduan ere bai, edo planteatzeko orduan ere gai, ba, bueno, ba, interesgarri izan zitekela horri atentzio bai hartzea. Hala, urtero legez, erakusketak, instalazioak, kontzertuak, zinemanaldiak eta itzaldiak antolatu dituzte bi egitarau nagusiren inguruan. Alde batetik, azken amala urtetan bezala, jaialdiak bera herrian ospatuko du lendabiziko atala ekitaldi berezi eta ezoikoz beterik eta bestetik, donostian, irugarren urtez segidan, irugarren belarria entzumenari eskenitako itzaldi zikloa dute eskeniko gerraren eta soinuaren arteko loturak ertz ez ezberdinetatik erakutsi eta eztabaidatzeko. Xavier Erkizia. Beraz egin dugun programa nolabait e, izan da e, alde berdikan praktikoa, nolabait kontzertuak eta manaldi publikoetan oinarritua eta bertze bat nolabait gehiago teorikoagoa, Teorikoa izango litzake hirugarren belarria, non e, bueno, gai guzien inguruan nolabait e, teorizatzen eta eta ikusbegi ezberdinak historikoak ere aztertzen e, saiatuko garen. Eta bertzetik, beharren bezala, ertzeko lehenengo irugotan beran ospatuko den e, bortan, gehiago kontzertuak eta emanaldi publikoak izango dira. Azteko, e, eh, bizkate, eh, bueno, eh, zer egin azteiz gehiagik duzatzen, azteko, e, egia, egia, egia, egiak emanaldiarekin e, mango dugu hasiera jaialdiari, Egi, egi, egiak, e, hain zuzen da, e, da barkatuko dize banidadea, baina, bueno, e, Maialen Lujami eta biok, hain zuzen, bake itunaren barrenerako aldiriek izeneko e, proiektortan, e, hortarako, pentsatutako emanaldi bat, eh emanaldi erdi mm, poesia, irakurketa, kontzertua, e, performancean hasten dituen emanaldi bat eta e, ba, bueno, ba, ikaina bukaeran donosten egintzen, orain bigarren emanaldi bat dugu beran eta hilabete erdi aldean edo Baionan iraiaren 19 Baionan eingo dugu hirugarren eta azken emanaldia eh, ba, proiektu honena. Beraz, bueno, horrekin hasiko dugu jaialdia. Bigarren egunean iregiko dugu erakusketa bat, konkret landscape izeneko, aserko gortzak gazkilariarena, Proiektu hau eh, berak lehenotik ere egin izan du, hasier eh, gogortza ere ertz e, eh, taldeko antolatzaileetako bat da, baina egin zegu baberetan entizgarria e, kasu honetan berriz ere agertarazte erakusketa hau, berak egin zituelako Pirineo aldeko bunkerrak argazki kamara bihurtuz, argazkiak ateratzea, ez da inoiz benka aterako da olako paisai moduko bat, berak egiten zuena, berak egin duena izan da, bunkerrak, nolabait, guztiz ilundu, bunkerra bera kamara, argazki kamara erraldoi bat bihurtu, eta hortikan kanbotik ikusten diren paisaiak barruan islatu, nola bait. Eta, bueno, benetan, emanaldia, eh, emaitza benetan ikusgarria da, eta, eta ne dut ere bai, nazten duela perfektu, hain gerraren eta, eta ingurunearen arteko erlazio Gero ondotik Jose Mari Zabala, eh, artista irundarra, e, berda unitzek ezagutuko duzu, ba, Mikel hauekin eh, lan egin zuelako bere garaian, e, gitarra jole bezala, <clears throat> baino argazkilari bezala ere ezaguna da bere lana, zinema gile bezala ere bai, Mila eratzen dirilogo eta maseian, hain zuzen, Asut izeneko filme garrantzitsu bat, eta aitzindari bat egin zuelako. Bueno, ba, kasu hontan, beren eskatu genion e, gaiaren inguruko programa bat eh, osatzea, bere filmeekin ekina, eta parental advisory lyrics izeneko e, programa bat aukerak eta bat egin du. E, gero, behin larun batean pasatuta, larun batean ja kontzertuak izango dira, eta hortako, ba, baitere gaiaren lotutako kontzertuak programatu ditugu alde batetik bertako artista batzuk, ba, kasu, ba, itziar markegi edo jan-aian, e, berak ere, ba, bakarkako bat emango du, Jose Luis Maire ere Madriletik edorriko zegu, gero Colin Hacklander eta Marasnar Hatam izeneko bikote bat izango dugu, e, guk jarra ditugu elkarrekin lanean, enkarguz, nolabait, e, ba, perkusioaren inguruan eta horrek gerrarekin duen erlazioan inguruan e, ba, balantzeko. Eta grauzkenik izango dugu Disinformation edo Joe Banks izeneko e, artista baten e, emanaldia. Artista honek urteak dara mazkire bai, hogei bat urte, e, soilik, e, ba, estruktura militarrek ite dituzten e, ba, nolabait espionajerako edo erabiltzen diren e, eh, irrate emisioak eta antzeko zeinu ez ezagunak erabiliz e, musika egiten da. Horiek erabiltze ditu musika egiteko, beraz, e, ba, kasu honetan ere bai interesgarri dintzegun bere esperientzia hori ere festibalean. festivalean. Eta azkenik igandean, <clears throat> igandean ekitaldi guztiak kalean edo kanpoan izango dira, ez dugu eguraldiak laguntzea, Eta hortako, e, goizean, e, eh, olako herri ibilaldi bat edo ingo dugu, Jakoba Rekondokin, paisajistarekin eta eh, Fernando Mikelaren historialariekin, eta bien artean olabait gerraren arrastoak edo erakusiko izkigute berako karreketan zehar. Eta gara, atxalden dozkagu olako beste bi emanaldi nahiko e, ezoikoak, e, alde bat edikan daukagulako, ba, herriko musikari mordo bat lotu ditugulako, eta herri eta ingurutakoak ebai, e, eh, alako atabalarien martxak izako bat egiteko, bizkat redundantzia bada, ez, e, da martxa bat atabalerik gabe ez dagoela, eta da justu atabalarien martxa bat. Orduan, herri guztitik ibiliko dire, eta denak punto bera mokatuko dute, eta punto hortan, e, da, guk azken guda dantzarik ez ditu diogun azken emanaldi hori eta azken emanaldi hori da azkenean bueno, ba, piroteknia talde batekin egon gara bestaldetik ere enkargo egin dugu Jose Luis Espejo eta Mikel Nieto audiolabeko kidei ere bai, beraik ere kompozizio bat egin dezaten ba, bueno, mm, bomba eta petardo eta antzeko lerkailuekin. Horren hori izango da azkeneko kontzertua, eta bueno, modu guztietara ikusten duzue, ba, azkenean gerraren ikuspegi hori aleta modu ugarienetatik eh, begiratzen saiatu garela, eta ugarietasun hortan ere bai, eh, ez soilik errepresentazio eh, soilera mugatu, baizik eta gaur egungo aditu edo pentsalari asko kerrate duten dugun etengabeko gerra horrek ze soinu ote duen eh, ikasten saiatuko gara. Eta arran bezala, gero bigarren zetia donostian ospatuko da, eh, bai, helduen astean ja, astelen arte astearte, asteazken da ostegune markatu, bai artelekun eta bai e, donosteko udaleko liburute gizarreko sotoan. Bagoan hartu, gaur berean, egi egia egiak berako kultur etxean ikusi al izango dugula iluntzeko zortzietatik goiti. Egitarauan berri izateko Ertz Festivalaren webgunera jotzea izango da, onena.